urahawe ikaze wowe uri kurakurikirana ikiganiro kidasanzwe cyateguwe n'urunani rw'amaradiyo atandatu asamiranira ngaha mu gihugu cyacu ariyo iradiyo nkuru y'igihugu radiyo isanganiro radiyo rema efemu izere efemu sitari efemu n'umuco efemu icyo kiganiro rero kikaba gihariwe kumenya uruhara rw'abacamanza n'izindi nzego z'ubushikiranganji umuntu yokwibaza ibyaranguwe muri uyu mwaka urangiye n'ibitegekanijwe kurangurwa muri ubu uzotangura ni ukwibaza kandi inzitizi baronse n'ikigiye kurangurwa kugira ngo bashike ku ihangiro bihaye umwe wese mu byo asabwa mbega gushira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo no gushika ku matongo byifashe gute ishigwa mu ngiro ry'ingingo ry'umukuru w'igihugu ryo gutezurira abafungwa ryoba ryarubahirijwe kuronsa abashingwamanza abafungwa kuronsa abashingwamanza abafungwa canke ababuranyi bantaho nikora ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bimeze gute ivyo ni bimwe mu bibazo vyinshi vyerekeye ubutungane abatumire bacu baza gutanga ko umuco ego cyane esperance niyo kindi urakoze kandi ikiganiro kiko kiracanga ku nsamizi burundi gigaca no ku yandi maradiyo nk'uko haje kuyadushikiriza turi kumwe rero n'abatumire batari bake bari mu gisata cy’ubutungane kugira ngo baze kudufasha kuremesha kino kiganiro rero tufise abatumire benshi bashika cumi n'umunani ariko abo turi kumwe ngaha kuri mikoro ni bane abandi turaza kubaha akanya kugira ngo bagire icyo bashikirije bifatanyije n'icyo barangura mu bisata baje baserukira iburyo bwanje ndi kumwe na ntakimazi vena akaba ari umuyobozi mukuru n'ubushikiranganji bw'ubutungane vena ndakuramukije naje ndabaramukije turaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane umutumire agira kabiri ni Habyarimana Adolphe akaba ari umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'ubutungane Adolphe ndakuramukije eh, nanje ndabaramukije kandi ndaramukije n'abanyagihugu bose n'abanyamahanga b'ingambwe batwumvirize murakoze tubahe n'ikaze umutumire yagira gatatu ni banyankimbona domina icyegera cy'urongoye sentare ntahinyuzwa domina turakuramukije turabahe n'ikaze murakoze mwaramutse neza namwiriwe umutumire yagira kane ari ngaha kuri ruhande ya mikoro ni nyongabire teoneste akaba ari cyariho cy'umushikirizamanza kizigenza repubulika teoneste ndakuramukije eh, ndabaramukije nanje nk'uko mwamaze kubyumva Nuko uko eh, hariho n'abandi barongoye andi masentare n'ibindi bisata mu bushikiranganji bw'ubutungane mu masentare atandukanye kugira ngo baze kudufasha gutanga umuco ku bibazo abakurikirana iby'ubutungane cyangwa abegwa n'imanza mu Burundi eh, bafise ikiganiro rero kikaba kiremeshejwe ku nsambirizi y'u Burundi na Jean Mertis Niyonzima avatikanije na mugenzanje Eh, nk'uko mamaze kubyumva mu ijambo ry'intangamara aramashikirijwe na mugenzi wanjye esperance niyo kindi ni uko umwaka w'ubutungane warayuheze ariko kandi hakaba hagiye gutanguzwa undi mwaka w'ubutungane ibyaranguwe rero si bike ariko dukwiye kubimenya ni ibihe ingorane ni izihe imigambi nyamukuru eh, ubutungane bw'uburundi eh, bwiyumvira uzoshira mu ngiro muri uno mwaka ugiye gutangura nicyo tugomba tubaze eh, mu muyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane vena woshobora kutubwira amajambo make ibyaranguwe n'ibyo mutekanya gukora muri uno mwaka ugiye gutangura ego turabashimiye yuko mwatwakiriye hano kuri sitidiyo ba nyakubahwa abamenyeshamakuru bene gihugu namwebwe mwese muri ko murakurikirana kino kiganiro ku maradiyo atandukanye muri kino kiringo turi ko turasozera umwaka w'ubutungane w'ibihumbi bibiri bikaba bifatiye ku mice itatu ariyo ubutungane bwigenga ubutungane kuri bose n'ubutungane mpanabyaha bwubahiriza agateka kazina muntu ku byerekeye ubutungane bwigenga ubushikiranganji bw'ubutungane ntibwahengeshanije gusigurira abacamanza ko imanza zitegerezwa gucibwa hisunzwe ibwirizwa shingiro be n'amategeko abagenga ndetse n'itegeko rigenga umwuga n'akarangamutima k'umucamanza rikaba ribitomora neza amasentare yose yaragendewe n'intumwa z'ubushikiranganji ndetse n'umushikiranganji arishikira ku kivi kandi abigenjeje ukutariko barabihaniwe e, inyigisho zitari nke zaratanzwe kugira ngo abacamanza cyangwa abandi bakozi banonosore umwuga wabo bicishijwe mu kigo kijejwe kwigisha no gukarihiriza ubwenge abacamanza n'abakozi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane aha twovuga ibyerekeye akazi n'akarangamutima k'umucamanza ubuhinga bwo kwandika imanza iburanishwa ry'imanza ku byerekeye ubutungane kuri bose ibyaranguwe bifatiye ku mice ibiri ariyo gutunganiriza abenegihugu atankunzi hisunzwe amategeko kandi ku gihe be no gufasha abatishoboye gushikira ubutungane na cyane cyane bikaba byabaye ngombwa ko izimaze gucibwa zikurikizwa izikeneye gushyira ku matongo bene ihinyuzwa ry'ikurikizwa zigahera kandi abituye sentare nkuru zisubiramwo ndetse n'agasambura na sentare ntahinyuzwa nako bakoroherezwa kuko izo sentare zagiye kuburanishiriza aho baba mu manza twafatira ko ibihumbi mirongo ibiri n'amajana icyenda na mirongo indwi na zibiri zategerezwa gukurikizwa mu ntara cumi na zibiri isekeza ryabereyemo ubushikiranganji bubifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu punide idosiye ibihumbi cumi na bitanu na mirongo irindwi na zibiri ziramaze gutunganywa ni ukuvuga urugero rwa mirongo irindwi na kabiri ku ijana mu mezi atatu yonyine aheze aha ntitwakwibagira kandi imanza ziraba abahungutse n'abasangwa kuko nazo ntizasigaye inyuma sentare bijejwe yarishikiye ku matongo atari make kugira itature amatati ari hagati yari hagati y'abo bantu iyo sentare ijana na mirongo ibiri zose yarazitsinze ni ukuvuga ko imanza leta yatsinze ari ibyo ku ijana mirongo itandatu na bine abo bashingwamanza bakaba barakingiye leta kuriha amafaranga angana eh, imiliyaridi mirongo ibiri n'umunani imiliyaridi mirongo ibiri n'umunani eh, miliyoni mirongo itandatu na zine n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo irindwi n'umunani n'amafaranga amajana atatu na cumi n'icyenda byongeye barakingiye leta ku matongo ya girinyagwe angana hegitari amajana atanu na mirongo ine na zitatu ni ukuvuga rero yuko ayo matongo yagarutse eh, ku mugabane wa leta ku vyerekeye imanza zaburanishijwe hanze y'igihugu abashingwa manza ba leta barashoboye gukingira igihugu kuriha amafaranga angana imiliyaridi cumi na zine ni miliyoni mirongo itatu n'imwe ibiro by'icyo gisata bisanzwe bikoreramo ni ukuvuga ngo Gitega eh, na bujumbura icyo gisata nyine cyarinjije muri leta amafaranga arenga imiliyaridi zibiri ubugenzuzi bukuru bw'ubutungane nabwo bwaragenzuye ibikorwa by'amasentare butako burihweza amadosiye atari make bwashikirijwe ni ukuvuga amadosiye amajana icyenda na cumi n'umunani ayamaze guhera muri ayo akaba ari amadosiye amajana atanu na mirongo umunani n'icyenda kandi ubwo bugenzuzi nyine bwarakiriye abantu babwitura bafise ingorane bashika ibihumbi bibiri muri zo hafi igihumbi n'amajana atanu zikaba zaratorewe inyishu mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abenegihugu no gufasha abantu abo nikora kugira babushikire leta yarategekanirije uburyo icyo gikorwa ku mafaranga ubushikiranganji bw'ubutungane busanzwe bukoresha kandi abashika mirongo itatu barafashijwe mu kubaronsa abashingwa manza. umugambi wo gufasha mwene abo bantu waremejwe kandi uri ko urabandanya ubushikiranganji bukaba bwararondeye n'ababufasha ni uvuga cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungu punide eh, bukaba rero bwiteguriye gufasha abandi bantu abo nikora bashika ibihumbi bitanu hagiye gushyirwaho kandi abaremesha kiyago bo ku mitumba ku byerekeye ubutungane kugira ngo bafashe abo bukenera gushikira inzego zabwo muri kazoza naho hazoshyirwaho ikigega kizoba kigenewe abatishoboye n'abantu nikora mu kubaronsa ibyo bakenera mu rwego rw'ubutungane eh, kugira ngo abitura ubutungane ntibazimagirike amategeko atari make yarahinduwe mu kirundi hongera harahinyanyurwa eh, muri urwo rurimi nyene igitabo ndongozi cy'abitura ubutungane kizoshikirizwa abenegihugu mu gifaransa twocita eh, eh, guide d'orisager du service public de la justice hanyuma icyo navuga ni uko ikinyamakuru cy'amateka y'u burundi birate ofisiyeri di Burundi naco nyene cyarasohowe uko ukwezi gutashe kiratangwa ata amafaranga arishwe ku nzego zose za leta zacifuje ku byerekeye ubutungane mpanabyaha bwubahiriza agateka kazina muntu uwo mugwi kandi ni umugwi washyizweho wamaho kugira ngo ubandanye eh, ukora igikorwa cyo kuraba amadosiye y'abanyororo uwo mugwi umaze gushigwaho warihweje amadosiye ashika igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itandatu n'imwe amaze kwigwa mu mwanya uwo mugwi umaze gushika gushigwaho kandi ni ukuvuga yuko eh, amadosiye y'abanyororo atagitebye kugira ngo yigwe uwo mugwi uzobandanya wihweza abakeneye gutaha bagataha abakeneye gutezurirwa bagatezurirwa mu mugambi wo gutegura abapfungwa bahejeje umunyororo gusubira mu buzima bahoramwo haratunganijwe mu mabohero nka yose ibikorwa hamwe n'imyuga bitandukanye kurima kijyambere cyangwa korora kijyambere eh, kujisha kubaza kubarira ibyo bikazotuma bashobora kuyitunga mu gihe bazoba basubiye mu mihana yabo amagororero y'abana mwarayumvise harashyizweho amagororero y'abana mu rumonge no mu ruyigi ayo magororero rero yaritaweho rimwe biboneka mbere mwene abo bana bakaba barafashijwe mu kuronswa abashingwa amanza ku buntu benshi muri bo bakaba baratashe bahejeje kuronswa inyigisho zo kubakundisha igihugu batako bashikanwa mu mihana yabo bahejeje kwiga imyuga itandukanye izobabeshaho muri kazoza mu bijyanye n'amagara y'abapfungwa amavuriro yo mu mabohero yagiye arasanurwa aragurwa ariko kandi n'abarwaye bakeneye kuvuzwa barabikorewe mu ncamake ibyo ni bikuru bikuru byaranguwe n'ubushikiranganji muri uyu mwaka w'ubutungane turangije eh, ariko tukaba twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutungane kuri bose butsimbatare mu gihugu muri kano kanya rero abarongoye ibisata bitandukanye mu bushikiranganji bari hano kugira ngo batange umuco ku kibazo cyose abamenyeshamakuru cyangwa uwundi mwenegihugu wese aza gushikiriza murakoze urakoze cyane tubamenyeshe nuko abateze amatwi kino kiganiro ufise ikibazo ashobora kwakura ku murongo wa telefone kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ibiri na gatandatu mirongo ine n'icyenda Eh, murakoze kuri icyo kibazo mutubajije iyo umuntu afashwe eh, mu cyaha cyangwa agafatanwa itonga ubwa mbere na mbere ni uko eh, uwo muntu wese hari impande yiwe ashobora kumufata mu gihe afatanywe itonga mpere inyuma nduga akimufata rero araheza agaca amushyira inyamiramabi inyamiramabi nazo zigatangura amatohoza yazo hariho ibiringo bitekanijwe baraheza bagaca bamaze kurangiza bakarungikira idosiye umushikirizamanza umushikirizamanza nawe akabandanya amatohoza yiwe amaze kurangiza amatohoza yiwe agaheza agaca ashikiriza idosiye umucamanza abijejwe nico bita phase juridictionnaire mu nyuma sentare imaze kunyugwa igaheza igafata ingingo igaca urubanza eh, mu rundi ruhande naho iyo afashwe eh, yakoze icyaha bisanzwe kenshi akunda gufatwa n'abapolisi bashinzwe umutekano w'abanyagihugu aho bari muri polisi de securite interieure abo nabo nyene si bo baheza bakamwumviriza bacamurungikira nk'uko twabivuze inyamiramabi zibifitiye ububasha izo nazo nyene ziraheza nk'uko nababwira ubwa mbere zikabandanya amatohoza bikazoduga bigaca ku amanza gushika bishikire umucamanza abacire urubanza iyo rero iyo miramabi yamaze kugururira idosiye uwo muntu irikiratohoza ikabona yuko mengo eh, ntibyo babifashe nta nta bubasha iyo nyemeramabi ifise bwo kugira ngo ivuge ati urubanza turaruhagarikije imwe dore tuvuga ngo rwabaye classe sans ategerezwa kurunika uko rumeze kose agaca arurumikana ikete iryo kete rirasigura mu majambo make uko yabibonye amanza rero araheze agasubiramo amatohoza yiwe yiwe mu nyuma akabona yuko uyu muntu yoba by'ukuri ibyo bintu bimwagira cyangwa bitamwagira niwe aheze agafata ingingo ibereye murakoze ego muravuze ko ariko biterekanijwe ariko turakunze kumva ko mu itohoza hari abantu baburizwa igufa mu mategeko agenga eh, ingene imanza ziburanishwa mu burundi n'ingene zitohozwa ibyo kuburiza igufa ubukekwa kw'icyaha biremewe n'amategeko eh, amategeko y'u Burundi aratomoye cyane rwose nacyo gituma ah, handitsemo yuko mu gihe umuntu yabajijwe abanje kuburizwa igufa agaheza akemera ibyo ariko aragirizwa bimaze kugaragara ibyo bintu yemeye nta gaciro na gatoyi biba bifise ego mwavuze yuko ari inyamiramabi ishobora kubaza uwo muntu yaketswe ku icaha mbega iyo bishyitse ukeka ku icaha cyangwa agafatwa n'itonga atari hafi y'inyamiramabi birashika yuko abanyagihugu canke abajejwe umutekano aribo bamushikana ku nyamiramabi mbega inyifato y'abo bantu kuko kenshi hari aho usanga bamukubise cyane bakamuhohotera yomera gute kugira ngo arinde ashikira ubutungane eh, murakoze kutubaza icyo kibazo eh, mu by'ukuri igihe uyu muntu yakoze icyaha agafatwa abo bamufashe baba abajeje umutekano cyangwa abanyagihugu ikintu cya mbere bakora ni ukubanza bakamwubahiriza bakamufata neza bagaheza bakamutwara muri fasoni ntangere imbere y'inyamira mabi nta na butoyi bafise bwo kumukubita canke kumuboreza igufa mu bundi buryo eh, bateza kubikora mu bwitonzi ntangere gushika ashikire eh, inyamiramabi hanyuma nayo itangure amatohoza yayo murakoze iki kibazo turagomba tukibaze adolphe asanzwe ari n'umugenduzi mu bushikiranganji bw'ubutungane ngaha umuntu ashobora kuvuga ati jewe narafashwe nabi barandaje ntatsira kurara birashobora gushika kumbure kubera hari biba bigoye ko inyamabi ishobora gusanga uno munsi umuntu yamufashe ikamushyira muri ya kasho irimo abantu benshi muri icyo gihe n'uwo muntu ashobora kuvuga ati jewe nafashwe nabi naraye ko ntatizwa kurara e, mbere bigashyika n'umushikirizamanza uwo muntu kubera abacungiza ubwa mbere akamuraza atizwa kurara cyangwa akarara nabi ibyo rero ntitwabyita yuko aba yahohotewe cyangwa yahorewe igufa twavuga ko ari e, intamba zimwe zimwe ziri mu ngene dufata abantu bacu bahagaritswe kuba biva ikindi kibazo twabaza umugenduzi mukuru w'ubushikiranganji bw'ubutungane ni adolphe ni mwebwe nyine reka tubabaze mbega itohoza ry'ibyaha canke amatati rimara igihe kingana gute mu butungane eh, sinzi ko twavuga ku bijyanye eh, n'imanza z'ibyaha eh, ku bijyanye n'amaparike hanyuma tukavuga ku bijyanye n'imanza z'amatati ku masentare sinzi ko ikibazo mu mugitomorera neza watubwira kuri byose ingene bigenda kuko abenshi haba mu maparike cyangwa mwatubwira muri make ingene bigenda eh, eh, duhere ku manza z'amatati iyo umuntu amaze kwitura sentare eh, akitura iyandikiro ry'imanza akandikisha urubanza agenda atwaye ibirego hanyuma amaze gutwara ibirego baraheza bakamubwira ati eh, yamara uwo witwariye turakeneye ko ayimenya nawe nyine uwo muntu baraheza bakamuha eh, umutahe umumenyesha urwandiko twita komvokasiyo harimo ibirego by'impande zose harimo mbere eh, n'ibindi impapuro zisabwa ni ukuvuga yuko ari uburanira sekuru wundi atanga porokirasiyo nimba ari impapuro ziranga itongo nimba iryo yaguze cyangwa nimba ari impapuro zose ziba ziranga nk'icyo kintu amatata ahagaze ko akabitanga Eh, umwandikira w'imanza urabaza barakorana eh, n'umucamanza eh, aje rero no kuraba yuko mbere iyo dosiye ikwiye kugira ngo bayihe isango bamaze kuyiha isango iyo dosiye iraburanishwa ikintu kinini gihambaye cyane ngira ngo hano nshikiriza ni ibyerekeye n'ibyo biringo byo kuburanisha bica biheza bikagenda imaze kuja mu ntara imanza z'ibyaha nk'uko ubuserukira umushikirizamanza eh, eh, kizigenza wa repubulika yayivuze eh, amatoza murazi ko atanohera imbere y'inyamiramabi inyamiramabi ifise iminsi indwi yo gutohoza kugira ngo iyo dosiye ashobore kubimukira umushikirizamanza ariko iyo byagoranye arashobora kubibwira umushikirizamanza asanzwe amutwara akavuga yuko hari icyamugoye gutohoza akanayimenyesha mbere bisa nko gusaba uruhusha agasaba n'uruhusha ko yokongera ko iminsi e, kugira ngo umuco ujya ahabona azomushikirize ni dosiye imeze neza imaze kujyamo e, ibintu umuntu yafatira ko by'amatoza abandanya muri imbere y'umushikirizamanza muri sentare baheza nabo bagaca baheza bagaca bafata iyo dosiye eh, urwo rubanza bakaruhereza isango nabo nyine baheza bakaraba neza yuko iyo dosiye koko harimo ibikwiye ni ukuvuga ko za eh, impapuro ziba zikenewe zose kugira ngo urubanza rushobore kuja muri sentare baheza bakaziraba ariko baratwumviriza bakeneye kuronka umuco idosiye mhm. yavuye muri iyo peji imaze nk'indu zibiri mhm. idosiye yomara mu biro by'umushikirizamanza mhm. iminsi ingana gute e, uko bigenda kose mm. amatoza naho yobagoye ntafise uburenganzira bwo kurenza umwaka ikiriko e, e, umuntu agipfunzwe dufate ko umuntu agipfunzwe iby'agateganyo Eh, ntiyorenza umwaka agifunzwe by'agateganyo ku bijyanye eh, n'iyo ntabwo oh, nababwira yuko mm. ayo matoza ariko arakora umuntu agifunzwe mm. ntashobora kumara eh, uwo muntu ntashobora kumara umwaka agifunzwe iby'agateganyo ataraburana muri icyo gihe biba muri mu bugenduzi bukuru mu bushikiranganji mugiye mugasanga nk'umuntu yarengeje ikiringo cy'umwaka apfunzwe aturaburana ubushikiranganji buca bukora iki eh, twebwe mene ibyo turaheze turabikurikirana turabiraba neza iyo eh, iyo hari agahaze mu bijyanye n'amatoza ariko aragenda eh, turaheza tugasaba uwo mushikirizamanza afite iyo dosiye yuko aheza akanyarutsa iyo mbere ari naho mbere dusaba tuti ayo matohoza nimba yabaye ntarangire eh, abo bantu nimba bapfunzwe tugasaba tuti abantu mubatezuri kandi mbere turaheza twikora n'abashikiriza amanza bakabana bonyine bati hashobora kuba hariho ibintu bitaboneka mu bijyanye n'amatohoza hari ibintu bitaboneka ku bijyanye n'amatohoza abo bantu rero nibatezurirwe kuko ayo matohoza kumbure ntariko arashika ego umwanya uri dusiga kandi ibyiyumviro bijyanye n'ubutungane ni byinshi twagomba duhe akanya domina asanzwe icyegera cy'umukuru wa sentare ntayinyuzwa eh, mu ijambo ry'intangamara bavuze yuko imanza ziri mu masentare hafi ibice mirongo inani ni imanza z'amatongo kandi ni nyinshi cyane mwebwe ku bwanyu imanza z'amatongo muri rusange kubera iki ari nyinshi hano mu burundi kandi amasentare ari menshi murakoze kuri icyo kibazo mumbajije eh, mubajije muti ni kubera iki imanza z'amatongo ari nyinshi kandi amasentare ari menshi icyo dukwiye kumenya ni uko mu barundi baba muri kino gihugu cyacu abenshi bafise ubuzima bwabo bushimikiye ku matongo eh, nicyo gituma n'amatati yerekeye amatongo aba menshi Eh, nk'uko babishikirije amatati y'amatongo arenga ibice mirongo icyenda ku ijana by'ayandi matati ashyikirizwa amasentare eh, ku buryo rero eh, usanga aba abenegihugu bitura amasentare benshi baza bagana amasentare kubera amatati bafitaniye y'amatongo ni ukuvuga ko amasentare agerageza gukora Eh, uko bishobotse kandi kugira ngo babatunganirize ariko kubera ayo mata atari menshi kandi mu mibereho y'abarundi usanga ah, mu kuburana n'aho isentare ya mbere ibatunganiriza baguma babandanya babandanya bunguruza ugasanga ayo matati y'amatongo ntahera murakoze kutubaza icyo kibazo eh, muri sentare idasanzwe ijeje guca imanza z'amatongo n'andi matungo kugira eh, imanza zungurizwe uko bigenda n'uku mu bisanzwe sentare idasanzwe ijeje guca imanza z'amatongo n'andi matungo ni sentare y'iyungururizo n'ingingo ziba zafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo uwo bita mu kinyamazuru senitebe eh, uko rero bigenda eh, iyo hari eh, umuburanyi ababuranyi barabanza bakaburana muri senitebe ku rwego rw'intara hanyuma hagize udashima imirimo iba yafashwe araheza akayungururiza Eh, mu isenetb eh, ku rwego rw'igihugu ni naho ego eh, cyane arahetse akayungururiza mu isenetb w'intara mu isenetb ku rwego rw'igihugu ni naho ubudashimye muri ingingo iba yafashe ngaho aca yungururiza muri sentare idasanzwe muri sentare idasanzwe rero naho hakaba hari ibisata bibiri hariho igisata cya mbere hakaba n'igisata cy'iyungururizo ni ukuvuga ko eh, mu gisata cya mbere eh, umuburanyi aba atashimiye ingingo muri senitebe araheza akitura icyo gisata hanyuma icyo gisata bakamwakira mu irangikiro ry'imanza bagaheza bakamwakira murakoze cyane eh, ugifise kano kanya kuri mikoro nta manza zoba zarigeze gucibwa n'ayandi masentare zishobora kwakirwa muri sentare murimo izindi manza z'amatongo zari zafashwe zari zaraciwe cyane zarumvirijwe mu zindi sentare ari sentare y'igihugu ari sentare z'iyungururizo gushyika muri gasamburamanza eh, uko bigenda ni uku mu bisanzwe sentare ntiheza ngo wakire imanza ziba zaciwe mu gihe zitaba zaciye mu mugwi senutebe ababuranyi eh, bategerezwa kwitura mu gusenetede imbere y'uko imbere y'uko bitura sentare igihe cyo guca imanza z'amatongo n'andi matungo mu yandi majambo amatati y'amatongo afatiye nk'uko yahawe ubushobozi na leta mu gukurikirana Eh, imanza z'amatati ku bahunze n'abahungutse eh, ariko izindi manza z'amatati y'amatongo ku bavukana biguma mu masentare nk'uko bitekanijwe yego cyane nuko biteza kugenda ni sentare idasanzwe ni ukuvuga ko sentare yakira gusa umuntu ababuranyi baba baciye muri senetebe ni ukuvuga ko izindi manza zisanzwe zirafise eh, zica ziburanishirizwa mu manza mu masentare asanzwe murakoze cyane Eh, tugarutse ngaha kuri mikoro eh, turariho guteza ikibazo eh, kijyanye no gushyira mu ngiro imanza z'amatungo zaciwe n'amasentare sentare ntahinyuzwa twarabonye yuko nayo yabigizemo uruhara kugira ngo ize gushyira mu ngiro mwe nayo izo manza zaciwe Demina na murabye Eh, ingene izi manza zagiye zishyirwa mu ngiro nk'uko venasi yabivuze yavuze ko nyinshi zashyizwe mu ngiro muri kumararaba icyo gikorwa kubera ko ibanza kudindira hano bakarindira yuko haba isekeza ku bwa sentare ntahinyuzwa haba habaye ingwaniziye eh, murakoze eh, kuri icyo kibazo muvuze muti ni kubera ko imbega imanza zibanza guteba kugira ngo habanze kubisekeza kugira ngo habishikirizwa ibyo ngira ngo nti umuntu ntibaca abifata uko nyine mm. ni uburyo amasentare yitunganya kuko mu kazi ka minsi yose abantu bose barafite ingene bitunganya hama muri uko kwitunganya harabaho kwegeranya uburyo kumenyesha abazoja gushikirizwa hama muri uko kwitunganya nyene sentare ishibona yuko byoba byiza babigize mu kiringo kimwe begeranije uburyo bamenyesheje abari Eh, abegwa n'izo manza kugira ngo bazoze gushikirizwa ni muri icyo kiringo rero bahitamo ko byokorwa uburyo bwegeranijwe abegwa n'izo manza bamenyeshejwe hama sentare zigashika ku matongo kugira ngo zishikirize imanza murakoze ego ikibazo tukibaze reya arongoye umugwi w'amaho ujejwe gukurikirana ku munsi ku munsi amadosiye y'abari mu munyororo n'iburanishwa ry'imanza zaho mu nyororo mbega gutezurira abanyororo bikozwe gute mubikora mwisunziki murakoze kuri icyo kibazo jewe nitwariya pasikaziya nziga amasabo nsanzwe ndongoye umugwi w'amaho ujeje gukurikirana ku munsi ku munsi amadosiye y'abanyororo ayari mu masentare n'amaparike cyangwa n'iyo basanzwe bafungiwe mu mabohero icyo gikorwa rero cyo gutezurira abanyororo ni ugifata ko kiba kiri nko mu mice ibiri cyangwa itatu umuce wa mbere hariho umuce wo gutezurira abanyororo usanzwe ukorwa kenshi cyane ndavuga abanyororo bamaze gucibwa imanza hama zikaba ntabanduka bagatangura rero gukora igihano baciriwe abo rero iyo bamaze gukwiza icya kane tugasanga amategeko arabarekurira ko bashobora gutezurirwa abo amadosiye yabo tuguma tuyiga kenshi cyane nyine twiga rero umukuru w'ibohero araheza akagira urutonde rw'abanyororo bose abona bakwije icya kane cy'umunyororo agaheza akayarungika mu maparike mu maparike naho bagaheza bakabyiga baheje kubyiga bagaca barungika ibyo bahereje kwiga mu bushikiranganji bw'ubutungane ubushikiranganji bw'ubutungane bwo gaca budushikiriza tugaheza tukaraba abashobora kuronka gutezurirwa bararengeje ikiringo bategerezwa gufunga ni ukuvuga ibyo gufungwa by'agateganyo icyo gihe rero turaheza tukaca tubashyikiriza amaparake cyangwa za sentare zijeje kubiraba bagaca baraba yuko abo bantu bashobora gutezurirwa ego mukiri kuri mikoro mbega ugutezurirwa twumvise ko biriho nko muri bajya usanga bagwaye birashika bihora bivugwa yuko hariho rimwe na rimwe abanyororo bagwa mu mabohero hoho biba byagenze gute uko gutezurirwa ni kuba ko baraba mu byifatamo gute iyo bishyitse bivana n'ingene indwara iba yagenze kugwa mu munyororo urabona n'ubu uri muhera ashobora kugwa muri dushe agacapfa yari akomeye rero kugwa mu munyororo ashobora gushyika umuntu akazi indwara giturumbuka yokora inabi kurusha amaze kuva mu munyororo nagira ndabahe nk'akarorero hari abantu ku bisanzwe nk'aba twarasanze mu minyororo abantu baba bamaze kurwara izi ndwara zidakira nka za sida igeze kure cyane uhari usanga kubera muri we yaba yiteguye ko umenya agomba gupfa agaca agenda agafata amadeni ahantu henshi cyane rwose kandi abo bantu ntabishe ugasanga nk'umuntu umwe arafite ideni ry'imiliyoni na majana atanu ubukaroni icyo bikoresheje ntubibone uwo muntu rero ni ukuvuga yuko uwo kumushyira mu bandi bene gihugu uba uri kurashyira anda ni ukuvuga uba uri abageramiye umutekano w'abandi bene ni byiza rero ko aguma ahantu bashobora kumucungera kuko murumva agiye abandanya ahungabanya umutekano mu kuza ushyira ku myaka itanu icyo gihe abapfungu bashobora kumara umwaka wose mu munyororo urubanza amatohoza akabandanya ariko ku bindi byaha bishyira ku myaka irenga cumi kugenda kuduga umunyororo ashobora gupfungwa gushyira ku myaka itatu amatohoza rero agaheza akabandanya icyo gihe icyo kiringo kirenze ni ukuvuga yuko uwo munyororo ubundi yateza guteza urigwa icyo tujya turaba ni iki twebwe byategerezwa gutuma urubanza rucibwa na ningoga murakoze murakoze reka dusabe hajayandi gervais umuyobozi mukuru mu buyobozi bukuru bw’amabuhero mu burundi eh, nimba ari hafi bavuze eh, eh, yuko kugira ngo abanyororo batizurirwe ari ubuyobozi bw'amabohero bubisaba kugira ngo eh, abo bantu ayo madosiye yabo atangure kwigwa mbega hariho eh, navuga igisata cyane ta serivisi bita serivisi juridike ntihashikira akabanza akamwandika bakaraba umwidondoro wiwe yitwa nde ava hehe yagirizwa iki eh, yahagaritswe gute byose bakamwandika hanyuma bakamukorera idosiye dosiye eh, y'amahoro bita dosiye penitensiyeri hanyuma akabona kwinjira mu ibohero hanyuma bakaca bafata ingingo bagashikiriza umushyiranganje gafata ingingo ku bijyanye no kutezurirwa eh, ku bijyanye n'amawero nyine hariho eh, baburana bava mu ibohero bagenda birashika ko sentare cyangwa eh, sentare ihamagaza umunyoro ntamenye ko yahamagawe cyangwa aho ingingo ya sentare ishigwa mu ngiro ntabimenyeshwe ntaronka amahirwe yo kunguruza urubanza byaba bibaho imvo ni iyihe murakoze ikibazo tukibaze kankindi kirisiteri arongoye igisata kijejwe kwegereza ubutungane abanyagihugu no kuronsa abashingwamanza abadashoboye kubaronka mbega gufasha abanyororo batishoboye kugira ngo imanza zabo ziburanishwe neza mu kubaronsa abashingwamanza mu biraba gute mubabaronsa gute ni ku buntu mwubwira abateze amatwi iki kiganiro icyo muraba kugira ngo abo bashingwamanza babaronke eh, murakoze kumpa ijambo eh, nk'uko musanzwe mubizi ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu mu ngingo yaryo ya mirongo itatu n'icyenda iratomora neza ko umuntu wese akurikiranwa n'ubutungane uwo mugwi rero ukaba urimo abantu bashobora kuba bakurikiranwa ku byaha Eh, bishobora guhanishwa imyaka ihera uhera ku myaka mirongo ibiri no kuduga eh, abana bakurikiranwa n'amategeko atashikana imyaka cumi n'umunani hamwe n'abantu bashobora kuba bapfunzwe ku byaha ibi n'ibi n'ibi mugabo bakaba barwaye indwara zo mu mutwe rero nk'uko mubyumva eh, iby'uwo mugwe ukora ni ibintu bisanzwe bitekanijwe n'amategeko y'igihugu cyacu rero mu kuronsa abashingwamanza abo bantu duhera kuri uwo mugwi usanzwe utekanijwe n'amategeko eh, abo nibo duhera ko kugira ngo duhe abashingwamanza hari abapfakazi bishoboye ni nacyo gituma umushikiranganji w'ubutungane yashyizeho uh, mu kwezi kwa myandagaro imigwi ku masentare igizwe n'abacamanza n'abashikiriza amanza n'abanditsi b'imanza igejwe kwakira abo bantu bakeneye iyo mfashanyo iyo migwi rero niheza ikaraba koko uwo muntu ayo masantre yagiyeho kugira ngo afashe abo bana kubarera ntibaheve naho baba bakurikiranwa ku byaha ntibaje hamwe n'abandi bantu bakunze ngo bahave bahigira ingeso mbi naho baba bakiri ko ni ukuvuga ko umwana iyo afashwe ntaheza ngo agende gufungirwa hamwe n'abakuze aca muri ayo masantire turamufasha mu kurosa mu kumurosa umushingwamanza iyo urubanza rucitse rugacika yejejwe cyangwa ahanwa araheza akaronka inyigisho zimufasha kugira ngo azokwitunganye niyasubira mu buzima busanzwe nicyo ayo masantire akora murakoze eh, mu jambo ry'intangamarara umuyobozi mukuru mu bushikiranganji yavuze yuko abacamanza eh, bagerageje kugaruza amatungo ya leta haba hano mu burundi haba ku bijyanye n'amatongo haba ku matungo ya leta eka no hanze turagomba rero tubaze ikibazo Eh, murantunge tugomba tubaze ikibazo imana irafasha eri asanzwe ari eh, umukuru wa sentare igwanya abarya ibiture n'abanyuruza amatungo ya leta mbega amatungo leta yabuze kubera byagenze eh, nabi mu gihugu abantu bakabifata nabi ayo matungo angana gute ayo senta yagaruje angana gute n'inzitizi mwagiye murahura mwishyirwa mu ngiro cyangwa mu kuburanisha muri izo manza kumbure rimwe na rimwe ugasangana n’abantu bafise n'igihagararo bafise n'uburyo bwinshi bikabagora kumbure kubashikako byagenze gute mu duce ku mayange eh, murakoze kumpa ijambo nitwa manirafasha eriya nkaba njejwe isentare igejwe kurwanya ibiturire n'ibindi byaha bifitaniye isano twebwe rero mu byo tujejwe eh, imanza bene izo ziradushyikira rwose aho dusanga hariho abanyuruje amatungo ya leta cyangwa ugasanga hariho abakurikiranwa eh, ku biturire rero iyo sentare muri uno mwaka w'ubutungane yarashoboye kugaruza amafaranga ashyika ku muriyaridi umwe n'ibihumbi eh, eh, n'imiliyoni zigera ku mirongo itanu na zitatu igihano sinagitanze neza mbwa n'umuriyaridi n'imiliyoni nka mirongo itanu na zitandatu ariko murabye leta ayo irondera mu bayibye angana gute eh, ni ukuvuga turaba mu manza tuba dufise mm, izamaze izo mufise mu madosiye izo dufise mu madosiye eh, muri uno mwaka zina amafaranga ah, yababa nk'imiliyari icumi mhm. eh, ari hagufi miliyari icumi rero hariho rero n'abandi urubanza rushobora gucika kuko yirondereye impamba ikwiye urubanza rugacika uwo muntu yaramaze guhunga n'ubutungane eh, hanyuma rero iyo amaze eh, kuba yarahunze kugira amatungo ashobore kugaruka ah, bifata birimo ingorane birimo ingorane kubera yuko ni uko uwo muntu ateza kumenyeshwa urwo rubanza rwacitse hanyuma bimaze kugaragara yuko uwo muntu yamaze kumenyeshwa urwo rubanza rwacitse hanyuma rukaba ntabanduka e, harashobora kuba ikintu kijyanye no kuraba e, amatungo yiwe yo afise amatungo yiwe akaba ariyo afatwa agashobora kugaruzwa ibyo yari yagiye anyaze leta e, tukiri ngaho benshi bavuga ko sentare ikurikirana abantu bato bato mugabo bamwe bafise bamaze gukomera bafise amafaranga menshi bibagora cyane eh, kubakurikirana abavuga gutyo baba bariko barabeshera sentare eh, sentare canke parke nivyo canke sivyo mutanga umuco umuco ngaho onya uratomoye cyane cyane utomoye dusomye amategeko mu kuvuga isentare iyo ari yo yose irafise ububasha bwayo aho bugera eh, nka twebwe rero hariho eh, nka ba nyir'icyubahiro twe tutaba dufise ububasha bwo gutohoza ko mugabo nabo nyine eh, hariho abategerezwa imanza zabo zihera muri sentare eh, ntahinyuzwa rino gisata cya gasamburamanza abo onya nabo dufashe nk'akarorero dufate bate nka buramatari dufate nk'umushyikiranganji dufate nk'umushingamateka n'abandi baba bafise eh, icubahiro cy’umushyikiranganji. abo onya rero imanza zabo ca zihera muri sentare eh, ntahimizwa ni ukuvuga abo onya rero imanza zabo zihera muri iyo sentare mugifite ijambo reka tuje tukibaza eh, adolphe murantunge tukibaze teoneste eh, murakoze kumpa ijambo hariho amadosiye usanga ariho eh, yamwe mwene abo bantu baba barakurikiranywe ko ariko eh, nk'uko ubushinzwe eh, sentare igice kurwanya igiturire abivuze twebwe tuheje gutohoza kuri mwe n'abo bantu turaheza turaja tubashikiriza sentare ntahinyuzwa muco bita chambre judiciaire mm. eh, reka tudomina tugimana ari ngaha hariyo amafaranga mumaze kugaruza kuko twumvise ku byo leta yajeje sentare ibahiriza igwanya bagira ibiturire ahagejeje mwebwe mu gisata ca senta ntihinyuzwa amafaranga umaze kugaruza cyangwa abantu bamaze gukurikiranwa ku byaha baba barakoreye leta y'u Burundi eh, murakoze kumbaza icyo kibazo yego n'ibyo biravugwa hirya no hino yuko eh, sentare zijejwe eh, iragitohoza ko ikamwumviriza nta dosiye n'imwe ishyikirizwa sentare uwo yashyikirijwe sentare atumvirizwa ngo urubanza rwiwe rutohozwe igihe atawashikiri kiretse hari uvuga ati twarumvise naka yarashikirijwe sentare hama sentare ntiyashobora kumwumviriza ariko uko bimeze sentare ishikirijwe uwagirizwa icyaha irabitohoza ko hama igafata ingingo eh, ikibazo cyari cyo nyine kugira ngo haboneke umuco kuko abantu bashobora kwikanga kwikeka ubutungane y'uko bukurikirana abantu bato bato nta manza ntazo ziba zibirisha muri uyu mwaka urangiye imanza zakurikiranywe kuri abantu bafise ibyubahiro muri sentare ntahinyuzwa zoba eh, zarashikirijwe nazo ziba zitacitse ari zibiri cyangwa zitatu mm, izikiri nta zacitse ngo zihere izikiri mu matohoza naho eh, ntawoca zivugira ngaha mm. eh, mu ngaha ngo uko ngo zigeze zikiri mu matohozo amatohozo agirwa mu mutekano ntawoza kuvuga imanza zikiri mu matohoza ngaha ah, ku iradiyo ego mu byerekeye kujya ibiturire no mu butungane baravuga ko hariho bamwe bamwe bakora icyo cyaha cyo kujya ibiturire mbega mwebwe mujejwe sentare zijejwe kuhasha ibyo biturire hari abakozi bo muri ubwo bushikiranganje canke bo mu butungane mumaze gufata mukashengeza yego kuri icyo kibazo nagira nishyure ko mu ntumbero eh, y'ubushikiranganje bw'ubutungane eh, eh, uwo mugambi wategerezwa kuja imbere kugira ngo n'imiburiburi mu gukubura duhere imbere y'umuryango iwacu ni ukuvuga rero aha mu bushikiranganje bw'ubutungane baba bacamanza cyangwa abanditsi b'imanza cyangwa abandi bakozi bo mu butungane eh, hariho amadosiye amwe amwe eh, adushikira ariho nk'uko n'ayandi aza urumva rero abo onya iyo baje eh, bakurikiranwa kuri icyo cyaha nagira amenyeshe yuko itegeka ahubwo riranakara riranabakarira gusumba abandi bose kubera yuko ugiye kurya igiturire kandi ujejwe amabanga be nayo ubu uri koragira ikintu cy'inyongereza cyaha ni ukuvuga rero abantu kugira ngo ayo matungo asubire muri leta hariho abashobora kuba bafise ibintu bingana cyangwa bisumba n'ibyo baba barahombeje leta muhora mukora iki kugira ngo leta ntibandanye ihomba kubera abo abayiserukira bononye itunga ryayo murakoze cyane ni ukuvuga mu itegeko dukorera ko ni ukuvuga yuko arakurikirana kuri icyo cyaha akurikirana kuri icyo cyaha sentare iraraba ibyo yahombeje leta ingene bingana mu guca urubanza igaca yisunze Eh, ubwo buremere bw'ibyo yashoboye konona muri leta hanyuma ikamusaba yuko iyo urubanza rushoboye gucika ikamusaba yuko eh, iyo byagaragaye yuko eh, yasesaguye amatungo ya leta sentare ikimusaba yuko yosubiza ayo matungo ya leta uko byagaragaye yuko ayo yononye igiti cyayo uko abangana reka dusabe nesitori kayobera umuyobozi ajejwe gutunganiriza abakozi mu bushikiranganji bw'ubutungane mbega niko bimeze yindi yirukana abashamanza batari bake kuko inama nkuru y'ubucamanza izo gukorana kandi turafise abantu twashengeje muri ubwo kugira ngo basezererwe naze ko mu minsi mikeya rero hari n'abandi bazosezererwa burundu ariko nabo nyene dusabe ko amasentare yokora ahubwo amategeko n'abacamanza n'abanyagihugu nk'abandi bakarere nabo nyene gucunganwa n'amategeko muri make ariko hariho bamwe bamwe bononera abandi rero kugira ngo ntihagire abahanwa bidakwiye mu rwego rw'ubutungane harabaye amasekeza yo kwicikira ku kivi kugira ngo duhimirize duhimirize abacamanza kwigenza neza bakurikiza akarangamutima kabo hanyuma iyo hageze naho uwitwarirwa abasanze naho barenganywa nabo nyine bakarenganurwa pega ko muba muri ko mucira imanza bagenzi banyu nta kankunzi cyangwa nta nta gushiramwo akariro gake gake bihora bishika oya nta kankunzi kajamo kuko mu guca imanza bakurikiza amategeko kuko n’aba bacamanza nabo nyine barabwa n'amategeko asanzwe ari abandi ndetse ahubwo iyo umucamanza yakoze ikosa wowe n'inyongereza kibi kuko mu bisanzwe kazi ko imanza si umwuga ni umuhamagaro mpamvu uwo muhamagaro urategereza kuwukora neza atakosa ririmo muri uwo mwaka w'ubutungane uzokugurukwa ejo mwo kwemerera abaduteza amatwi y'uko atagiturire kizosubira kuvugwa mu butungane ntitwavuga ko atagiturire kizosubira kuvugwa mu butungane mugabo tugiye gushyira ingufu zidasanzwe ngombye gushikira kuri cya kibazo mwavuga ko hatari abarenganywa cyangwa ngo habe kankunze muri urwo rwego nyine baragize akagwi k'abagize urwego rw'ubutungane baza bariga ayo madosiye bagasesangura neza kugira ngo ntihagire uca nk'uriya akingirwe ikibaba n'abandi bose mbere batari n'ubushikiranganzi bw'ubucamanza rero mu bisanzwe kugira ngo twigisha abakozi b'ubushikiranganzi bw'ubucamanza ni intambwe zibiri icya mbere duhera kuri cyerekeye akarangamutima kuko ni umutima w'umuntu arangwa n'akazi kiyagiye mu bucamanza cy'umushikizamanza abazi amateka agenga umwuga imbere yaho akarangamutima hano tumwigisha rero ibindi bijyanye n'umwuga agiye gukora tukaraba ibikenewe kugira ngo umuntu akore akazi kiwe neza dusanga kenshi ari byerekeye gutohoza amamanza ubuhinga bugezweho mwabivuze yuko ibintu bihindagurika ari amategeko cyangwa n'isi irahindagurika ubu tugeze aho kurwanya aba biterabwoba mu butumwa dukeneye kugira ubumenyi bukomeye kugira ngo tujyane ibihe turwanye ibi by'iterabwoba mbega hoza nk'ibijumba hakaza murabufise bizogenda gute ko umenga ngaha iwacu si kirenga ubwo buryo murakoze cyane eh, ikigo turongoye kigukira bushikanzwe ubutungane hanyuma dusaba dufise abandi bantu dukorana mu by'ubuhinga tuba dufite n'ibindi bigo bigisha ubw'ubuhinga dukorana ari nabo bikenewe bibaye ngombwa ubuhinga tudafise ngaha tujya turondera abandi baza kudufasha mu kuvuga amafaranga ariko hariho abandi dusanga turi turakoresha ngaha ni ukuvuga nk'ubu naho muvuga muti nta mafaranga ahari igihugu cyariye cyaragaye cyo turafite nk'ikirasi kiri ngaha i bujumbura tuba dufite n'abigisha abo ngaha nyine bo mu kigo iwacu tuje kwigisha ubwo buryo bukazoza busahiriza ariko tuba twigisha aho turi eh, bufasha bose bwigenga kandi n'inzego zikukira ubushikiranganji zishoboye gutunganya gutunganiriza bose atankunzi hari rero umunywanyi haje kudushikiriza ibibazo bitatu byose byerekeye sentare ntahinyuzwa ariko ntikibuze ko n'abandi bo byicyo baterereye wabajije avuze ati umuburanyi yafise urubanza muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasamburamanza ntatware ibirego bakimuha umutarahe bakimubwira ati bakimuha ibirego akanka kubitwara akisamaza hanyuma akagaruka kubitora haciye ukwezi eh, sentare ikifata ingingo iyihe kuva amenyeshejwe urubanza hongewe ko eh, nuko eh, bafatiye kuri ibyo biringo ngira ngo natahuye icyo yashatse kuvuga ikigira gatatu ni eh, imanza zoba zafatiwe zakiriwe mu rubanza rwa sentare nkuru y'igihugu haketswe ko bahariwe hariwe ibiturire eh, murakoze kuri ibyo bibazo bibajijwe n'abanyagihugu eh, nsaba cyane cyane uwabajije ababajije bino bibazo reka n'abandi batega amatwi bumve ingene bigenda uwa mbere abajije ati mbega iyo Eh, umuburanyi yarungikiwe imitahe itatu atitaba ingingo ica ifatwa n'iyihe muri sentare ntahinyuzwa yapresheje yatomoye eh, ku byo kurungikirwa imitahe eh, nk'uko abamaze kuvuga imbere yanjye babivuze birashika yuko mu baburanyi habamwo abisamaza abatagomba kwitaba vuba na vuba ubutungane kugira ngo sentare ifate ingingo iyo rero eh, muri abo bantu hariho uwarungikiwe umutahe ntace yitaba vuba na vuba akarungikirwa uwa mbere ntiyitabe akarungikirwa uwa kabiri ntiyitabe n'uwa gatatu ntiyitabe sentare eh, hari ibintu ibanza ubwa mbere na mbere gutohoza kuraba yuko iyo mitahe koko yashikiriye uwayirungikiwe eh, aha ni guca tu tumenya yuko kenshi na kenshi ababuranyi hari aho bavuga ngo batwaye imitahe mugabo ntibagerageze kumenya neza ko wawurungikiwe yawubonye rero muri iyo mitahe yose senta ritegerezwa kubanza kuraba neza yuko warungikiwe imitahe koko yayibonye iyo imaze kuba itatu biboneka ko yayibonye ni ukuvuga ko urubanza rusha rubandanya naho uwo muburanyi atashoboye kwitaba hariho rero ibisabwa mhm. eh, sentare ntahinyuzwa ikorera ngaho i umuburanyi ari nko muri komine ya ntega mu kirundo cyangwa akarorero cyangwa ari mu gisuru mu ruyigi cyangwa ari nko muri komine ya ashikirizwa gute eh, umutahe ari kure cyane kandi umutahe wavuye i eh, hariho uburyo bwo kurungisha imitahe buratandukanye iyo imitahira umutahura ashobora kujanwa n'uwaje kumwitwarira wenyene canke sentare igahitamwo gucisha uwo mutahe ku eh, kumunyamabanga mukuru wa sentare w'aho hantu uwo muntu asanzwe aba kugira ngo wenyine nk'akarorero nk'umuntu muvuze ati aba intega hariho sentare y'intango ya ntega ibihari mhm. sentare ashobora guhitamo gucisha uwo mutahe ku mwanditsi mukuru w'iyo sentare y'intango ya ntega kugira ngo sentare kuko mu bisanzwe uje kwitwara ateza kwerekana ibiranga akadondora neza uwo yitwariye ngene yitwa ahaba umusozi abako ni muri iyo ntumbero rero sentare ica imenya aho icisha uwo mutahe ikawucisha ku mwanditsi mukuru w'isentare y'intango w'aho hantu aba kugira ngo ashobore kwishikira eh, murakoze mubasha gukomeza icyuma cy'umurango mm. yego iyo rero bigaragaye ko eh, koko eh, iyo mitahe itatu yarungikiwe ujejwe gushikirizwa iyo mitahe akayibona se nta ikibandanya urubanza rwayo igafata ingingo naho uwo muntu kuko bica bigaragara ko uwo muntu ariko atagomba ku ku kuvugana na sentare atagomba kwitaba ubutungane sentare irahetse ikabandanya igafata ingingo hama ku cerekeye ikibazo kigira kabiri uwakibejeje yavuze ati iyo hariho uwitwaye yavuze yuko ari mu gisata cya gasamburamanza iyo hariho uwitwaye hanyuma akisamaza ntiyishure aho muri icyo gisata amategeko aratunganijwe neza cyane umuntu hariho wamwitwariye hanyuma akamenyeshwa ko hari uwamwitwariye amategeko aravuga ko kuva umunsi amenyesherejwe ko yitwariwe mu gisata cy'agasamburambanza hanyuma ntiyishura atishura sentare gasamburambanza iharura iminsi mirongo itandatu ihereye umunsi yamenyesherezwe ko ubundi urubanza ruca muri sentare ingingo igafatwa naho yo ku isamaza ni ko biba bimwega kw'amategeko aratomoye atumbera inzego zijejwe kugwanya ibiturire izo nazo zarashyizweho aca atumbera parike eh, nkuru yegamiye sentare ijejwe kugwanya ibiturire ikagira amatohoza hanyuma ikaca ihejeje kugira amatohoza yayo ica ishikiriza urubanza sentare nayo ikagira amatohoza yayo hama igafata ingingo yaje gufata ingingo utashimye urubanza rwaciwe na sentare ijejwe kurwanya ibiturire aca yungururiza muri sentare ntahinyuzwa igisata cy'imanza z'ibyaha ariko urwo rubanza rwari ruraburanishwa muri sentare nkuru y'igihugu rubandanya ruburanywa uwo muntu yokwiturira yokwitwarira uwo mucamanza ariko kandi urubanza rwobandanya ku eh, bwanyu rubanza rwaciwe n'uwo mucamanza akavuga ati urwo rubanza rwacitse nabi rwaciwe ari uko yari y'ibituriye akaba yarugaye ruca rubandanya agungururiza mu gisata ca sentare mugabo bivana ari muri sentare nkuru y'igihugu ari urubanza rwerekeye amatongo aca agenda muri sentare nkuru isubiramwo yegamiye aho hantu ikukira aho hantu akagunguruza agashikiriza ibirego vyiwe gatoyi bisigura ko kubantu ariko barumviriza kino kiganiro bishitse bakikanga ko bafise bakeka ko umucamanza bari ibiturire bafise uburenganzira bwo kumwitwarira mu gihe bafise ibirego kuri eh, parike cyangwa kumushikiza amanza akukira sentare eh, igwanya ibiturire umuntu wese abifite uburenganzira umuntu uwo ari we wese acashikira parike kukira sentare sentare ijejwe kugwanya ibiturire kugira ngo bagire amatohoza ibyo ahubwo twahamagarira abanyagihugu bose iyo bava bakagera bave mu myidogo kuko n'intumbero y'igihugu ni intumbero y'igihugu yarashyizeho amategeko yo kurwanya abajya ibiturire rero ubu inyifato y'abanyagihugu baguma mu myidogo uwo wese afite ibyemezo afite ibyemezo ko umucamanza kanaka yamwatse ibiturire umucamanza kanaka yari ibiturire ko akwiye kumushengeza akajya gutanga ibirego eh, kubushikiriza amanza bukuru bukukira sentare igejwe kurwanya ibiturire abatwumva bose babyumve ko babifitiye uburenganzira bova muri iyo myidogo ngo twotanga n'undi muco hmm. eh, kuri ibyo eh, ibyo byose yavuze ni uko bisaba bimeze ariko eh, ikindi n'abantu bamenya ni uko iyo urubanza rwacitse hatanzwe ibiturire rukaba rugifise iyungururizo mu gihe rwungurujwe ruranahinduka kuko urubanza rucitse hatanzwe iturire urabona yuko abacamanza babiri cyangwa kubona ko bahengamye kubona ko hari ikintu cy'amategeko baciye iruhande ikindi nacyo nyine abatumviza bumenya naho urwo rubanza rwacitse hatanzwe iturire rwaba rutungurujwe rukaba ntabanduka wa muntu yaca urwo rubanza wa mucamanza yaca urwo rubanza eh, bikagaragara neza ibyemezo bikerekana yuko uwo muntu yariye ibyo biturire Eh, eh, arafise uburenganzira nk'uko babivuze bwo kwita umushikirizamanza amufise ko bubasha yorugira ubusa mu yandi majambo rugasubira kuburanywa urwo rubanza rushobora gufutwa hari urundi rwacitse rutomowe akaba rukurikizwa hmm. ni nk'uko ashobora no gusaba sentare ntayinyuzwa abicishije ku mushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uko urwo rubanza rusubirwamo rukaburanishwa sentare eh, ntayinyuzwa rukokoma igahita igaca urubanza urundi rwiza iburanisha ababuranye umwe ushasha kumwe ntibyigeze imanza z'amatati n'imanza y'ibyaha iyo zigiye mu mwiherero ntizimara ikiringo kingana twari twavuze ko ikiringo ni amezi abiri atarenga ku manza z'amatati hanyuma n'ikiringo kitarenga ukwezi kumwe ku manza z'ibyaha n'icyo kirambaye kugira ngo abanyagihugu batwumviriza bakimenye ego ikibazo tugitubereze ku muyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo amategeko menshi abarundi ntibituyazi kandi abarundi benshi ntibize ntibazi gusoma no kwandika mbega mu bushikiranganji bw'ubutungane hariko hakorwa iki kugira ngo abarundi bamenye amategeko eh, mu duturire tuba venasi hariho utwakuye atubwira ko agomba gusaba eh, ntabonetse kuko nk'uko babivuze benshi ntibazi gusoma ntibazi no kwandika mugabo rero twebwe umugambi nk'uko nabivuze dufise nuwo kuzoshiraho muri kazoza abantu b'abaremesha kiyago abantu b'abaremesha kiyago bashobora kwitugwa n'ababanyi babo ku mitumba mbega hmm. iyo imaze kurungika senari gutanga egizegisiyo muri senari y'intango senari y'intango ikagira egizegisiyo urwo rubanza rurasubira muri kurudaperi hmm. ikibazo kigira kabiri nagomba ndagitumbereze mu mvugizi w'ubushikiranganji yego turabona ko eh, abantu benshi dushobora kwandikira umushyikirangange tukamara nk'ikiringo kinini tutarishyurwa nk'ubu ndafise ikete twatanze kuva mu kwezi cumi na kabiri igihe wari itarishyurwa gushyika uyu munsi byoba bitebera ku bashikirangange cyangwa ku bajenama biwe mhm. ibibazo na inso n'ibyo urakoze reka iranvinansi bamaze kumva ibibazo ngira wohera kuri iki cya kabiri hanyuma kumbure abandi bashobora kugira icyo babivuze ko eh, bati barungika ubutumwa barungikira ubutumwa umushyikiranganje bigateba bibaho nimba bibaho biva kuki eh, icyo nakwishura kuri icyo ni uko mu umushyikiranganje w'ubutungane aronka amakete menshi ni ukubwira nti amakete aronka ku munsi hari n'igihe usanga ari amakete ashika nk'ibihumbi cyangwa n'ibihumbi bitanu mugabo rero ayo makete nawe arafise eh, icyo nokwita umugwi abahanuzi b'abahinga bajejwe gutegura inyishu cyangwa kwiga idosiye iba yashikirijwe sinumvise neza eh, ikiringo iryo kete rishobora kumara ntacyo rero umuco murabye amakete bakunda kwandikira umushikiranganji ayakunda guteba abaremba ubuyahemba ubwoko bw'ubuhe kumbure si yose ayo makete ari ubwoko bwinshi mm. hariho ikete rishobora kwishurwa n'ingoga iryo biranyaruka ariko hariho ikete ryandikwa risaba kumbure Eh, kandi n'ibyo mbona kenshi risaba yuko urubanza rusubigwamo icyo bita reviziyo mu gifaransa ibyo rero si aca abyishura ubwo nyine arafise ababirungikira babanza kubyiga bakiga iyo dosiye uko imeze imbere y'uko aza kwishyura uwo muntu ego koko bashobora kuba bibaza ko biteba mugabo eh, icyo twamenyesha ni uko nk'uko umuyobozi mukuru yayivuze umushyikirangantoki yiturwa n'abantu benshi bakandika amakete menshi ariko ngaha icyo twamenyesha ni uko abamwandikira bamwandikira mu bigabane bibiri nyamukuru arabasaba eh, icambere n'abasaba eh, ko imanza zabaye ntabanduka eh, zaba iz'ibyaha canke iz'amatati ko zosubirwamo icyo bita reviziyo nk'ibyo bya reviziyo turonka amadosiye menshi ku buryo nk'uyu mwaka wonyine twaronse amadosiye ashika amajana atandatu na mirongo irindwi n'atandatu akaba n'ikindi gabane rigira kabiri c'abantu bitura umushikiranganji bamusaba gukosora amakosa eh, bafite imyidogo ko kuba barabaye amakosa mu ikurikizwa ry'imanza cyangwa mu ihinzwa ry'ikurikizwa ry'imanza ibyo bita tubyita rokete y'abantu basabye reviziyo urashobora gusanga ari abantu bane batanu baronse eh, ubwo burenganzira bw'uko imanza zabo zishobora kuburanishwa gushasha rero ubu biraboneka yuko eh, ababuranyi bamaze kugira ingendo y'uko amabasaba izo bita reviziyo n'atakuri kuba kurimo ugasanga akenshi barandika kandi hari iteko gisunga kugira ngo biboneke yuko urwo rubanza rwosubirwamo nico rero nibaza ko kumbure eh, batukwimva ko tubitevya mbwa tubikora iminsi yose ariko ntibaheza ngo bishurirwe rimwe kuko ntibanatwituriye rimwe kandi cyo dukora duhera ku madosiye ya kera tuduga ku buryo izije vuba zishikirwa iza kera zaheze murakoze ari ikindi kibazo yabajije nibaza ko twakitumbereza kuri domina muri sentare ntahinyuzwa ati iyo umuntu yose sentare iswamwo urubanza yatanze nonapere ikabishikiriza sentare nkuru y'igihugu sentare nkuru y'igihugu ikabishikiriza sentare y'intango sentare y'intango igaca irushikiriza e, ikarushikiriza ikagomba kuza kurushikiriza ati birashika ko rusubira muri sentare y'iyungururiza bibaho bigenda gute ngo utanga umuco e, murakoze kuri icyo kibazo wakibajije yotega amatwi mu bisanzwe kugira ngo batange atesitasiyo ya urupapuro rwerekana ko ata atakunguruza vyabaye hariho ibitekanijwe n'amategeko bibanzwa kwihwezwa kugira ngo n'abajeje gutanga ubwo rupapuro ruvuga ko atayunguruza ryabaye ni ukubanza kuraba yuko urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu rwari kunguruzwa muri sentare nkuru isubiramwo cyangwa sentare iyikurira eh, iminsi iteranijwe n'amategeko kugira ngo umuntu ashobore kugunguruza yamaze kurenga ibyo rero igihe byakozwe neza bikaboneka yuko iyo minsi y'ukunguruza yamaze kurenga urwo rupapuro rwerekana ko ukunguruza byarenze rurahabwa uwo muburanyi yaje kurusaba igihe rero yamaze kuruhabwa sentare nkuru y'igihugu irafise ububasha bwo kujya gushikiriza urwo rubanza igihe rero yarushikirije ntibyumvikana na gatoyi ukuntu byoshika urubanza rusubire kuja kuburanishwa muri sentare nkuru isubiramwo nta buryo na butoyi buriho uko amategeko y'igihugu atunganijwe ko urwo rubanza rwasubira kuja kuburanishwa muri sentare nkuru isubiramwo murakoze ego reka ikibazo tukibaze gahimbare nikodemu umwanditsi w'umugwi utunganya isekeza ryo gushika ku matongo no gukurikiza imanza mbega bavuze umwanditsi w'imanza kwandika imanza na cyane cyane ko muri mwisekeza ryo gukurikiza izo manza twumva ari nyinshi mirongo umunani ku ijana biroroshe muzandika mu buryo ubuhe ko henshi mu masentare twama tubona mu bagize umugwi w'abantu cumi na batanu uriko urakurikirana iri sekeza riko rirabajya imanza twavuze bamaze kuvuga yuko riko rirabera mu ntara cumi na zibiri rikaba ryatanguye nyezina itariki zitanu kwa gatandatu rifise amezi atandatu rizokora rikaba ryarifise nk'uko bamaze kwivuga amadosiye ibihumbi mirongo ibiri n'amajana icenda na mirongo irindwi na zibiri uno munsi tugeze ku kwezi kwa gatatu turiko turakora tukaba tumaze kugira umwimbu ushimishije w'amadosiye ashika ku bihumbi cumi na bitanu na mirongo irindwi na zitanu ni ukuvuga ibice hafi mirongo irindwi na bibiri ku ijana byumvikana yuko eh, umwimbu tubona yuko ishingiro twihaye atangorane iteye nkaca rero imbere yuko nishyura icyo kibazo cyawe mbanza kuvuga ko mwari mwavuze muti none izo manza zose bigenda gute kugira ngo mwurinde mugira isekeza mwabyumvise n'imanza z'amatongo kandi umurundi n'itongo birafatanye nk'uko abarundi ari benshi kandi bose batunzwe n'itongo babivuze neza izo manza ziba zimeze uko ariko rero si ukugira ngo zidindire ngo ni ukubera yuko abanditsi b'imanza bibagora kwandika hanagomba mbanze kuvuga yuko nyakubahwa mushikiranganji w'ubutungane yatanze intumbero mu mategeko y'uburundi nta namwe bavuga yuko urubanza rutegeza gusohoka rwandikishijwe imashini nta na hamwe urubanza ruba rwanditswe neza kandi abacamanza barazi kwandika neza nicyo gituma yavuze ati ntimuse rero kwitwaza yuko nta rero nyamukuru dufise kuko turi kwandika hanyuma uvuze ngo abanditse imanza ngo ni bake ngo kandi ngo ngo bya bituma we uh, navuze nti ari bake ko twumva ziteba imanza nagira mvuge neza imanza ntiziteba ubirabira kure uvuga ngo imanza zirateba mugabo hariho mvo nyinshi bituma imanza mu masentari zigeze gukurikizwa ziba nyinshi izo mvo ni izihe ubu rero kimwe umushikanganji yamavuga ati nta mwongwa ubura isatu ibidahizwe nicyo gituma haciye haba uwo mugwi ukishyikira ukaraba by'ukuri kuvuze ko urubanza warukurikije rwarabaye duca dusanga hariho kubwira abanyegeza amadosi biva ku baburanyi ubwabo. kuko umuburanyi wenyine avuga ati ntaco nzokuramwo banza ureke gukurikiza utenyeye nico rero nagomba kubabwira ntuzenya twebwe ntabwo ari munsi dufise kandi turishimirize kandi babyumve abariko baratwumviriza abanyagihugu canke bibanamwe abenegihugu babyumve neza umuntu wese agiye kuri sentare ntibaze bamubwire ngo urubanza rwawe ntirurandikwa n'imashine arasaba ati mparujya umucamanza yanditse n'amaboko ruba ari bwo munshikiriza ko hanyuma barazi ingana bigenda babyumve neza murakoze ikiganiro tugira tugisozere reka imbere y'uko tugisozera duhe umunota umwe umwe mu bantu bakurikira reka duhere ku mugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane hoba harabaye inzitizi zituma hataba ubutungane bwigenga wubahiriza agateka ka zina muntu ngaha mu burundi nimba zarabayeho ni hoko wiki eh, twebwe aho tugeze amaso nta nzitizi na zimwe tubona eh, kuko amategeko arakurikizwa eriyanso nicegera c'urongoye umugwi ujejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje mbega hariho imyidogo ihora ibashikira ko ari mwe mujejwe muri mu bajejwe kumenyesha amakuru hariho imyidogo ihora ibashikira mu byerekeye ko ubutungane bwoba butigenga canke bimeze neza mu bitubwira ku iki ntunganire gatoyi abacamanza bashobora no gutamenya amakuru ajyanye n'ibega bigatuma kumbure abakurikirana imanza cyangwa abigwa n'urubanza batamererwa neza kubera Eh, abacamanza cyangwa abakozi bo mu bushikiranganji bwose batamenya amakuru bigatuma bidindiza za manza ibyo ndibaza ugiye kuraba ahari abantu ntihabura ibyo bavuga hari hariho abo bivuga kubera imvi cyangwa iriya ariko ni ukumenyesha yuko ikigaragaza yuko mu bushikiranganji bw'ubutungane atashobora bakora kugira ibintu byaho bimenyekane ni nk'igikorwa kiriko kiraba ubunyene ariko nk'ubu hari utabyumvise yo kubera ati jesi numva umuntu w'umushakashatsi bw'ubutungane ariko avugira kuri radiyo niho nukubwira nti bivana n'umuntu n'intumbero aba afise hari n'igihe aba adafise intumbero mbi ariko ugasanga ntafise ubwo bubasha bwo gushobora kwegera ahantu hatangirwa amakuru ntafise nk'iradiyo cyangwa ntaje nk'amakoraniro aho avuga ibyerekeye ubutungane eh, murakoze tugomba tugaruke ku muyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane mwariko mwigeze kuvuga gatoya imbere yuko batelefona igituma abarundi bataramenya amategeko kandi ariko basabwa kigira kabiri n'icyokorwa kugira ngo eh, iri hangiro mwiyemeje rishyirwe mu ngiro muri uno mwaka ugiye gutangura yego eh, kuri abo batazi gusoma no kwandika nabivuze bariho n'abarundi benshi batazi gusoma no kwandika mugabo hariho eh, uburyo bwashyizweho ubwo gushobora kubafasha ubwo nabwo ni ubuhe ku masentare yose ari mu gihugu harashyizweho ibiro bijejwe kwakira abantu aha rero novuga nti uwo muntu abona yuko afise ingorane zo kutamenya aho yitura akabona yuko hariho ibyomusaba ni byiza yuko yogenda kuri sentare ah, yifuza kuyitura cyane kuri uwo agejwe kwakira abantu kuri iyo sentare akamwereka neza ingene abigenza nibaza yuko icyo cyoba ari cyiza ubutumwa mushikiriza abarongoye abandi mu masentare atandukanye n'abitura amasentare ijambo rimwe bubasaba n'inkiriya ijambo rimwe n’uko ubwa mbere ku bacamanza abacamanza bo nyine mwabyumvise icyivugo cy'uyu mwaka ni uruhara rwabo kugira bubahirize ubutungane kuri bose basabwa rero kwisunga ibwirizwa shingiro barisomwe mu ngingo yaryo y'amajana abiri n'icyenda ivuga yuko mu bikorwa byabo bategerezwa kwisunga ibwirizwa shingiro bakisunga amategeko tubasaba kandi yuko bubahiriza ingingo ya cumi na gatatu y'amategeko abagenga iyo nayo ivuga yuko umucamanza ashikiriza ingingo ataho yegamiye adahengamiye ku muntu n'umwe atarondeye inyungu ategamiye ubwoko amamuko ibya politiki amadini cyangwa ahaturuka ibyo rero tubasaba yuko babigendera utazobigendera twabivuze akazi kazoba kamusheshe ku bantu rero nabo mm-hmm. bitura ubutungane icyo tubasaba mm-hmm. ubutungane buriho ku bwabo buriho kugira bubakorere uzobwitura azoronka inyishu ku bibazo byiwe ariko kandi muri iki gihe byarabonetse neza yuko na cyane cyane mu manza z'amatongo ikurikizwa ryazo hariho abantu baza batera umudugararo cyangwa bagomba kugumuka aha ni ukugira ngo tubagabishe abo bantu mwarabyumvise nk'ibyabaye mu ntara ya ruyigi hariho n'ahandi byabaye nk'uko umuntu rero yagaye urubanza nta si ukuvuga yuko inyishu iri mu kugumuka inyishu iri mu kwitura izindi nzego zikurira iyo sentare cyangwa izindi nzego zishobora gufata ingingo kuri ibyo ndabakengurukiye rwose reka dushimire n'abandi bose bagize icyo baterereye nabo bose kandi batashwe kuronka kumbure umwanya kubera umwanya wawe muto dushimire n'abo bose baduteze yombi nuko rero nshuti mwakurikiye kino kiganiro cyari gihariwe kumenya uruhara rw'abacamanza n'izindi nzego z'ubushikiranganji mu gutsimbataza ubutungane kuri bose ikiganiro rero cyari kiremeshejwe ku nsamirizi ya repubulika y'u Burundi na meritose Niyonzima na jewe esperance niyo kindi uwagihagarikiye ni angele singira nkabo uwari mu buhinga bw'ibyuma ni adele rukukuye murakoze